أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Eh, tako sad, ne moram stalno držati ovaj mikrofon uključen. Eh, tako. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala neka je uzvišenom Allahu Đelešanu i neka je salavat i salam na posljednika Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu časnu porodicu i sve sahabe. Evo kao što u naslovu stoji, večerašnja tema će biti putovanje kroz vrijeme. Naime, imajući da u vidu da je Kur'an knjiga koja potencira na razmišljanju, izučavanju, proučavanju i skoro da ne ima premča u tome, u potenciranju na tome, koliko je samo ajta koji završaju la'allahum je tefekkarun ulul albab ja'qilun, ta'qilun i tako dalje i tako dalje. Sve su to izrazi koji ukazuju i upućuju na promatranje, izučavanje, proučavanje Allahove knjige znakova koji se nalaze oko nas u kosmosu, u atmosferi. I muslimani su prvenstveno dužni da to oni koji su sposobni, obdareni umom, znanjem, da to izučavaju i pokušaju dosegnuti suštinu i bit njihovog stvaranja. U ovom predavanju ćemo se upoznati da li je uistinu moguće putovati kroz vrijeme i vidjeti prošlost, budućnost, imajući vidu bitnu kuransku činjenicu da će svako vidjeti svoja dijela koja čini u svojoj prošlosti. To jeste da će biti ona predočena na sudnjeme danu. Tu činjenicu ateisti su već ranije poričali, kao što su porekli da će biti ponovo proživljeni. Također ćemo vidjeti kako je savremena nauka dokazala mogućnost gledanja u prošlost, s tim da se ona ne može promijeniti. Još od samog mog početka druženja sa Koranom, potom pamćenja jedan broj ajta mi je uvijek bio zagonitan. Ovo o čemu je riječ ajet, ko, ajet koji govori o sudnjem danu, to jeste događaj koji će se nama desiti u, u budućnosti, ali tako? Njihovi glagolski oblici dolazi u prošlom vremenu, u većini slučajeva. To jeste kao da se taj događaj već desio, mada se radi o sudnjem danu, o događaju koji u budućnosti Pa oni koji poznaju arapski jezik, odmah će to primijetiti učići Kur'an, kada Allah šanu kaže وَبُدِيَ عَلْ kitab Knjiga se postavila. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا I oni su našli ono što su činili. وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ I džennet će se čestitima približiti. ali približio se već. Ali prevodioc prevodi približit će se jer nema druge opcije da izrazi radnje u budućnosti osim sa budućim vremenom. Vabur rize til lil gavin, a džahennem zalutalima se ukazao. Bur ti došao, glagolski oblik je došao u prošlom vremenu, kao da se već to desilo. Međutim, prevodioc prevodi ukazao se ukazat će se, prevodi ga u budućim vremenom s obzirom da je sudni dan nama stvar budućnosti. Znači, glagol bi trebalo doći u budućem vremenu, po našoj logici. Prevodilac je preveo u budućim vremenom, naći će oni što su radili, bit će postavljena, vidjet će približit će se džennet i tako dalje, jer nije imao drugu opciju da izradi događaje u budućnosti. Šta je tajna toga? Nakon drugog, dugog razmišljanja shvatio sam da je Kur'an knjiga apsolutni činjenica, koje nisu ograničene ni vremenom ni mjestom. Za nas ljude vrijeme se dijeli na prošlost i budućnost, a za, a za Allah, Lešanuhu, tvorca vremena, to je onoga koji je stvorio vrijeme, ne postoji prošlost niti budućnost. On vidi našu prošlost i našu budućnost, a kako ne bi vidio onaj koji je to dvoje stvorio. Zato kada Kur'an kaže وَوُدِعَ الْكِتَابِ koristeći glagolski oblik u prošlom vremenu postavljena je knjiga. Ili knjiga se postavila, to znači da se to u istinu i desilo. samo mi nismo doživjeli još taj trenutak. Kao što kaže da je nevjernik našao ono što je radio, to jeste on će sigurno doživjeti, ali, ali on ne zna. Sad možemo postaviti pitanje da li postoji znanstveni dokaz koji potvrđuje istinitost ovoga govora. Naučnici danas govore o mogućnosti putovanja u prošlost. Način učenja u novoj fizici koji je koje je osnovao Albert Einstein 1889. na 1000 do 1955. godini, po kojim su prostorne i vremenski veličine samo relativne veličine, te se one ne mogu ni određivati nezavisno jedna od drugih. Ova teorija potvrđuje da se vrijeme kreće brzinom svjetlosti od 300.000 km u sekundi i to je najveća moguća brzina koja se može postići. Kada tijelo ili objekat dosegne tu kosmičku brzinu, u tom trenutku se za nju, u tom trenutku za nju prestaje vrijeme. Što znači da mi živimo u sadašnjem trenutku i ne vidimo ni prošlost ni budućnost. Međutim, kada putujemo brzinom većom od brzine svjetlosti, moći ćemo vidjeti na našu prošlost. To je danas potvrđeno strane naučnika, tako bi čovjek mogao vidjeti svoja djela koja čini u prošlosti, ali ih ne bi mogao promijeniti. Većina nas je čula za teoriju relativnosti ili relativiteta, ali malo je ko od nas to razumio. Recimo, živimo na zemlji i vidimo da se ona ne kreće, ali ona u stvarnosti se okreće izuzetno velikom brzinom oko svoje ose, a još većom brzinom oko sunca i tako sve u kosmos se kreće i plovi tačno određenom brzinom i putanjom. O kullum fi felakin jesbahun i sve u kosmosu plovi. Mi smo omeđeni vremenom, prošlost, sadašnjost i budućnost. Allah Žešanu vidi sva ta tri vremena u jednom trenutku. Mi kao ljudi čekamo da se to desi, ali Allah Žešanu ne čeka. On to vidi I to se u stvarnosti desilo. Zato Allah Želšanu kaže Reci, niko osim Allaha, ni na nebu, ni na zemlji, ne zna šta će se dogoditi. To jeste, La ja'lamul gajba illa hu. Ne zna gajb osim Allaha Želešanu. I oni ne znaju kada će oživljeni biti. Zar oni o tome o onom svijetu da šta znaju ništa. Oni u njega sumnjaju, oni su slijepi prema njemu. Ako pogledamo da li imamo u, u životopisu Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam slični primjera koji potvrđuju u naučnu činjenicu, odmah ćemo se sjetiti mirađa, noćnog putovanja, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzdignut na nebo. Tamo je vidio džehennem. Kažnjavanje oni koji su u njemu. Osobe koji su bile kažnjavane bile su stvarne. Naravno, nevijeni su to odmah porekli, jer njihovo ograničeni umovi ne mogu sebi dočarati taj događaj. Sama riječ mi'arađ dolazi od glagola arađe, a to znači krivudavo kretanje ili krivo linijsko kretanje. Ovo je jedna potvrda da je poslanik Salasalem tokom svoga putovanja na nebo išao krivolinijski ili krivudavim kretanjem. Nije poslanik Salallahu alaihi wasallam rekao ni letenje, ni uzdižanje, ili neki drugi izraz, a mogao je reći. Stoga što kretanje tijela u asioni svemiru nikada ne može biti pravolinijsko, nego mora biti krivudavo. Zašto? Zbog gravitacijskog polja oko masivnih galaksija i njeve koncentracije. To je jedan fenomen koji potvrđuje istintost poslanstva Muhammeda s.a.v. istintost ovog događaja jer mogu je poslanik reći Su'ud, penjanje, ili Tajran, letinje. Međutim, poslanik kaže Mi'arač, krivolinijsko putovanje, što znači u prijevodu krivolinijsko putovanje. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao znati da je to krivolinijsko putovanje? Nije nikako mogao znati a da ga Allah dželešanu nije obavijestio i da to nije vahj od Allah dželešanu. On na tom putovanju, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, je vidio prošlost i budućnost. Vidio je prijašnje poslanike, Musa, Isa, vidio je, vidio je džennet i džehennem, vidio je stanovnike džehennema i ljude kako se kažnjavaju u njemu. Ti ljudi su bili stvarni, nisu bili, kao što neki tvrdi da je to bio san, nije bio san. To su bili stvarni ljudi vidio je onoliko koliko je Allah Đelešanu htio da vidi. I to je jedna blagodat. Muđiza Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je on putovao tolikom brzinom, da je putovao tolikom brzinom, sa Allahom dozvolom da je izašao iz te orbite vremena i putovao nebeske svire, krivolinijskim putovanjem, i Allahom dozvolom, Allahom dozvolom vidio džennet i džehendem, vidio njihove stanovnike, klanjao prijašnjim poslanicima, predvodio im džemat. Da je to tako, predajama se bilježi kada je došao, kada se vratio, njegova postelja je još uvijek bila topla. sve ove činjenice koje smo spomenuli ne znači da će naučnici u budućnosti moći moći da vide budućnost ili prošlost, jer gajb niko ne može znati osim Allah, Đelešanu sve mogućeg. I on kaže, va indahu mefatihul gajb, i kod njega su ključevi svi tajni, samo i on zna. I on, jedini, i on jedini zna šta je na kopnu i šta je na moru nijedan lič ne opadne, a da on ne zna za njega. I nema zrna u tminama, tminama zemlje, niti ičeg svježeg, niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj knjizi. Učenjaci ili naučnici vidjenje budućnosti mogu naočno predočiti, što ne znači da je to nužno stvarljivo. Baš kao što mogu zamisliti da vizija prošlosti je znanstveno moguća, ali nije nužno ostvarljiva. Tako ovo istraživanje dokaz da Kur'an ne govori o stvarima koje nemaju logike, a i to da moderna znanstvena logika potvrđuje vrijednost kuranskog teksta. Kaže Allah šanu, efela je tedebbarun al Kur'an. A zašto oni ne razmisle o Kur'anu? ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا a da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu naišli na mnoge protivriječnosti. Možemo slobodno reći da je jedina osoba koja je putovala brzinom većom od brzine svjetlosti, koja je vidjela prošlost i budućnost, je bio naš poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, Allahov miljenik, sallallahu alaihi ve sellem, i da je vidio onoliko koliko je Allah htio da vidi. Na tom putovanju je vidio sve poslanike, predvodio im namaz, vidio stanovnike dženneta, stanovnike džehennema. Ebu Bekir je dobio nadim Esedik, iskreni, zato što je bio prvi koji je to povjerovao. Mi vjerujemo u istinitost tog događaja. Ali oni koji govore, niko se od tamo nije vratio i ovaj dokaz nije dovoljan. Allah Želešanu otkriva od gajba onome kome on hoće i s kim je zadovoljan onoliko koliko on hoće. Shodno, shodno njegovim riječima, on tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome osim onome koga on odaberi. Zato sa ponosom i velikim pravom možemo konstatovati da svaki ajet Čak i svaka riječ i slovo u Koranu ima svoj sklad, naučnu težinu i izazov čovječanstvu, ali je on prvenstveno uputa ljudima od njihovog gospodara. Braće i sestre, evo vidimo kako nauka iz dana u dan potvrđuje kuranske činjenice iznesene pri 1500 godina. I to na jezicima nemuslimana, naučnika nemuslimana koji potvrđuju istintost Kur'ana. Ovo je samo jedna u nizu činjenica. Možda i tefsir koji odstupa od klasičnog tefsira, koje, na kojeg smo mi naučili, ali nam je dopušteno da povezujemo ono što je nauka ili moderna fizika uspjela da dosigne ili najveći umovi u fizici što su uspjeli da dosegnu svojim umovima potvrđuje Kur'an prije 1500 godina. I to su ti zakon koji vladaju ovim svijetom zakoni fizike koji se mogu utvrditi. Znači, mi smo stvoreni. Vrijeme je stvoreno. Mi smo ograničeni. Ograničeni smo vremenom. Živimo u sadašnjosti. Iza nas je prošlost, a ispred nas je budućnost. Ne znamo šta će biti u budućnosti. Ali Allah Đelšanu je iznad iznad toga. Allah je apsolutan. On nije ograničen vremenom. Allah Žešanu nije ograničen vremenom i on zna šta će biti na kraju. Zato i svoje milosti šalje ljudima svoje poslanike sallallahu alaihi ve sellem za posljednim Božim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem da ljudima ukaže na završetak ovoga svijeta, na završetak njihovi života, da postoji džennet i džahennem, da postoji dobri i loši, to jeste stanovnici dženneta i stanovnici džahennema, to vam je isto kada vi pročitate jednu knjigu od korica do korica i upoznate se sa ličnostima u toj knjizi. I im recimo da imate zadatak da prepričate ono što ste pročitali ste i knjigi. I onda vi naravno koristite prošlo vrijeme i kažete Muhammed ili Hasan ili Hussein ili Saleh su završili tako i tako. Tamo neki drugi su završili tako i tako. Znači vaši glagolski oblici dolazi u prošlom vremenu. tako Allah Žešanu nas obavještava sa ovim prošlim glagolskim vremenima, vremenima o radni koja će se nama desiti u budućnosti. I ona je se u istinu desila, samo mi nismo došli do te distanci. Allah nas upozorava na to da će se to desiti i to će se u istinu desiti. I desilo se u Allahom znanju, jer je Allah šanu to stvorio i šalje nam poslanike da nas upozori na to i svoje milosti da bi zaslužio njegov rahmet i mahtirat. To su sada neka naučna pravila ili pravila fizike koja vladaju u ovom kosmosu, u ovom svijetu i naučnici to potvrđuju. Međutim, kada nastupi sudni dan, tada će Allah za šanuhom postaviti druga pravila koja će biti suprotna ovo zemaljskim pravilima, to jeste pravilima koja su vladala danas. Ljudi neće morati putovati brzinom svjetlosti da bi vidjeli svoja dijela da dan suđenja. On će tada postaviti zakone koje mi ne znamo, ali naglašavamo da je to znanstveno ostvarivo i moguće. Dokaz da će sudnji dan imati svoje zakone, rast do ovozemaljskih zakona, nalazimo u Kur'anu. Jalal Šanu kaže u prijevodu, na dan kada zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kada svi žađu pred Allaha jedinoga i svemogućeg. Znači, zemlja će biti zamljena drugom zemljom, čim će biti zamljena drugom zemljom i nebesa, odma se pravila mijenjaju zakoni se mijenjaju, a te zakone samo Allah za šanuhu, Allah za šanuhu zna. Drugo majeto Allah za kaže, ti nisi mario za ovo, pa smo ti mi iskinuli koprenu tvo, tvoju, fe besalu kel jevma hadid, i danas ti je oštar vid. To je samo jedan dokaz da će toga dana, to je sudnjega dana, vladati drugi zakoni koji su svojstveni samo Allahu Đelešanu, suprotni zakonima fizike kojeg da, koje danas živimo u ovome svijetu. Sredstvo pomoć koje gledamo je vid svjetlosne zrake. To viđenje zahtijeva vremenski period. To je tako na Dunjaluku, dok će to biti sasvim drugačije na sudnjeme danu. Tada će čovjek moći vidjeti ono što na ovome svijetu nije mogao. Zato Allah Žešanu kaže فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيد Danas je tvoj vid oštar. Danas, znači, danas čovjek, toga dana će čovjek moći vidjeti ono što na dunjaluku nije mogao vidjeti. Tada će mu biti predučena njegova, njegova djela. Eto, braćo i sestre, vidjeli smo u ovom kratkom izlaganju, da nauka iz dana u dan potvrđuje bezbrojne kuranske činjenice koje Kur'an iznosi davno prije, koji potvrđuju istinitost islama, istinitost, istinitost poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato je na nama da se pridržavamo ove vjere, čak i ako mnoge stvari ne razumijemo, razumijet ćemo ih na onome svijetu. Neke stvari ne vidimo i vjerujemo kao što ne vidimo ni džennet, a vjerujemo da postoji, ne vidimo ni džennem, vjerujemo da postoji, jer imamo pouzdane predaje od Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, zato se i vjernik naziva vjernikom, zato što vjeruje u gajb a gajb je sve ono što je čovjekovom umu, osjetljima, nedostupno. Kullu ma gaba anna. Sve što je nama nedostupno, ljudskim osjetljima, nedostupno, to je gajb. I zato se vjernici nazivaju alladine yu'minuna bil gajb. Ja. Aliflamim sul Bekari na početku, Allah opisuje vjernike u prvi pet ajeta sure Bekare pa kaže alladhina yu'minuna bil ghaib oni koji vjeruju u ghaib i mnoge stvari čak ako nam i nisu jasne treba da da ih primimo i da kažemo, čujemo i pokoravamo se. Nastati da ih razumijemo, jer to se od nas traži. Izučavati, koristiti moderna sredstva da dosegnemo njihov, njihovu srž. Sve je to dopušteno, međutim stvari koje ne razumijemo ne trebamo se opterećavati s time da ih razumijemo. Kao što i Omer nije znao što znači, jel, znao je što znači ofakihe, wa abba ali mu nije bilo jasno što znači ebba. I nije se opterećivao s time da to, da to nauči, da zna. To je naravno bilo poslije smrti Allaho poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Tako ćemo i mi nailaziti na neke stvari koje nam možda neće biti jasne. Neko će pokušati da to dokuči, da to objasni, ali na nama je da se držimo suštine ove vjere, da ispunjavamo ono što Allah Žešanu traži od nas i njegov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, a neke stvari koje nam nisu jasne na dunjalu bit će nam jasne na ahiretu. Jer svi ovi opisi i dženneta i džehennema su približni opisi koje Allah Žešanu opisuje nama na nivou našeg razumijevanja. Jer kada bi Allah opisao džennet onakav kakav ješ, džehennem onakav kakav je, mi ne bi ništa razumijeli od toga. Jer nije to, nije to isto. Znači, mi, mi ne možemo zamisliti to. Pa nam Allah šano opisuje džennet recimo kao rijeke, e, bašte kroz koje rijeke teku, e, teđri mi tahti lenhar, fiha anharu min ma'in ghayri ashin u kojima ima rijeke u kojima je svježa voda rijeke od mlijeka svježeg od alkohola od od meda i tako dalje i tako dalje Džennet je ono što mala ajnun ra'et, nikada ljudsko oko nije vidjelo. ولا عذر سمعت نتي ويسكو هو ولا خطر على قلب بشر نتي يا إكدا إكو من أوم بارو تاكو نشت تاكو دا ستوارنو ستوارن إزبيد جنة إلي بوتو جنة تي چوويك فيديتي تك كدا بودي وشاو جنة أسلي se mi kajati i oni koji su bili dobročinitelji, a i oni koji su bili loše činitelji. Dobročinitelj će se kajati što nisu učinili više dobrih dijela kada budu vidjeli kako Allah Đelešanuhu nagrađuje, a loše činitelj će se kajati zato što nisu napustili loša dijela. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike je pitao za jednog ashaba, pa mu bi rečeno da je preselio na ahiret. A onda poslanik upita, je li išta rekao? A rekao se ashabi, jeste, ali mi nismo razumjeli šta cilja sa tim govorom. Rekao je, kamo sreći da je bilo više puta, kamo sreći da je bila nova kamo sreće da je bila čitava. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče Vaš prijatelj jednog jutra zapravo je jedne džumije žurio na džuma namaz i na putu je susreo slijepog čovjeka koji nije imao vodiča pa ga je uzeo za ruku i poveo u džamiju. I kada mu je došao čas smrti, bilo mu je predočeno bila mu je predočena nagrada za to dobro djelo pa je rekao kamo sreći da sam tako uradio više puta jedno hladno jutro krenuo je ili jedne hladne zore vaš prijatelj je krenuo na sabah i naišao na promrzlog čovjeka a naše bi imao dva ogotača jedan je bio nov a drugi star, pa je skinuo sa sebe stari ogrtač i ogrnuo tog čovjeka. Na čas smrti bio mu je predočen ševap ili nagrada za to dobro djelo, pa je rekao kamo sreći da sam dao novi, ili to jest kamo sreći da je bio novi. Jedne prilike vaš prijatelj je došao kući i pitao ženu, da li ima šta za jelo, a ona mu donese jednu pšeničnu lepinu. U tom je pokucao neko na, na vrata i rekao ja sam gladan. A onda mu je vaš prijatelj otkinuo pola lepine i dao. Na času smrti bila mu je pokazana nagrada za to djelo i on je povikao kamo sreće je da sam dao čitavu lepinu. Eto, draga braće i sestre, molim Allah za šanuhom da vas nagradi za pomno slušanje. Nadam se da ste se okoristili od ovog predavanja i molim Allah za šanuhom da nam oprosti naše grije. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.